U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 bojao fitne. I kasnije, nakon smrti Allahovog poslanika, ali sallatu wasalam, vidimo da Huzeifa nikada nije se uplećao u probleme među muslimanima koji će se kasnije dogoditi. Subhanallah. Hadis kojeg prenosi Ebu Musa al-Eš'ari, u kojem Allahov poslanik sallallahu alaihi kaže desit će se, dakle nakon mene, a, desit će se hareč, hareč, pa su rekli, o Allahov postaniće šta je to hareč? Pa, su, pa je Allahov poslanik, ali rekao, razdor, smutnja i ubijstvo. Pa su rekli, Allahov postaniće kako ubijstvo? Pa je rekao, dakle, ubijstvo, ubijat ćete jedni druge. Musliman će ubiti svojeg brata i ubit će svojeg amidžu i ubit će svojeg amidžića a, i ubit će svoje komšiju sabljom. Pa kaže Musa, Ebu Musa Nešari radi anhu kaže, o Allaho poslaniće, pa hoćemo mi tada u tom vremenu, kada budemo jedni drugi ubijali sabljama, hoćemo li mi imati mi razum, hoćemo li biti, dakle, razumni ljudi ili ćemo biti ludaci? Kaže Allaho poslanik sallame, ne, ali oni koji budu živjeli u tom vremenu, od njih kao da im je nestala pamet. Kao da nemaju pameti. Misliće da su na nečemu يزعم أنه على شيء وهو ليس على شيء kaže misli će da je na nečemu ali on neće biti ni na čemu dakle imaće stav da je, da je na pravom putu imaće dakle misliće da je on ispravne akide, isprave u menheđa, misliće da ispravno svata Kur'an i sunet, međutim nije ni na čemu. فيما مضى ما يستطاع لأحجموا يا أمة الإسلام إن عدوكم شرس وكل مناه أن تستسلموا وعدوكم مهما تعدل لونهم قد أجمعوا أن يستريحوا منكم وعدوكم مهما I kažem, hvala Allahu te bareke ta'ala koji nas nije iskušao s tim da ubijamo one muslimane koji su se razišli s nama. I kažem, to je samo Allahova milost. Jer razmislite da smo mi sa ove dvije skupine i sa jedne i sa naše druge strane koji su pretjerali ili poklekli da smo bili u zemlji rata. Da smo se našli sve tri skupine zajedno u zemlji rata. Svi naoružani do zuba. Koliko bi samo muslimanske krvi poteklo. إن ربك حافظ فالحفظ للقرآن ليس لأنتم يا أمة الإسلام مجدك يقلم وإذا استكنت ولن يكون سنعلم لا يستنيمك إن ربك حافظ فالحفظ للقرآن ليس لأنتم فالحفظ للقرآن ليس لأنتم فالحفظ للقرآن ليس لأنتم se ranije govorio. Za, kako sam došao na ovu temu, u zadnje vrijeme smo često sa ovom braćom dakle, putovali, bili smo na dakle, razne skupove i na akike i bili smo u posjetu mnogoj braći. Alhamdulillah i rabbil alemin što je to tako. I subhanallah, setio sam se kako su izgledali ti skupovi ranije. Dakle, 90-ih godina, koliko je braće dakle, dolazilo, kada, kada bi se braća skupila u Beš na jednom skupu, koliko je te braće bilo. Međutim, sad kada pogledaš i pitaš za određenu braću, gdje god odeš? U Švajcarsku, u Njemačku, u Luksemburg, u Beč, u Bosnu, ovdje kod vas, u Salzburg, gdje god odeš u Sloveniju, halalite, <laughs> pitaš za određenu braću šta je sa njima i odmah, subhanala dobiješ odgovor ili su u onu sektu, ili su u ovu firku, ili su na stranu onog, ili se bore protiv ovog i tako dalje i tako dalje. To je stalno tako. I danas isto kad smo ovdje došli, subhanallah, kada pitaš za nekoga šta je sa njim, gdje je on, subhanallah, vidiš da nije, dakle, na stazi kitaba i sunneta. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je u mnogim predajama upozoravao na fitnu, odnosno na razdor među muslimanima, a mnoge od tih hadisa je Huzeifa ibn Jeman radijallahu anhu zapamtio, jer se i tekako bojao fitne. I kasnije, nakon smrti Allahovog poslanika, ali vidimo da Huzeifa nikada nije se uplećo u probleme među muslimanima koji će se kasnije dogoditi. Subhanallah hadis kojeg prenosi Ebu Musa al-Eš'ari, u kojem Allah poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže desit će se, dakle nakon mene, a, desit će se hareč, hareč, pa su rekli o Allah poslaniće šta je to hareč? Pa, su, pa je Allah poslanik alaihi sallatu sallam rekao razdor, smutnja i ubijstvo. Pa su rekli Allah poslaniće kako ubijstvo? Pa je rekao, dakle ubijstvo Ubijat ćete jedni druge. Musliman će ubiti svojeg brata. I ubit će svojeg amižu I ubit će svojeg Amidžića. A? I ubit će svoje komšiju sabljom. Pa kaže Musa, Ebu Musa Nešari radi anhu kaže, o Allah poslaniće, pa hoćemo mi tada u tom vremenu, kada budemo jedni drugi ubijali sabljama, hoćemo li mi imati mi razum, hoćemo li biti, dakle, razumni ljudi ili ćemo biti ludaci? Kaže Allah ne, ali oni koji budu živjeli u tom vremenu, od njih kao da im je nestala pamet. Kao da nemaju pameti. Mislit će da su na nečemu, jezumu ennehu ala šej, wa ala šej. Kaže, mislit će da je na nečemu, ali on neće biti ni na čemu. Dakle, će stav da je, da je na pravom putu. će dakle, Misli će da je on ispravno akide, ispravno menheđa. Misli će da ispravno svata Kur'an i sunet. Međutim, nije ni na čemu. Kada pogledamo, pa uporedimo vrijeme, onda kada nije bilo dakle ove smutnje koja danas postoji među muslimanima, možemo da vidimo da je Allahova milost prema nama to što nemamo oružje ni mi, ni oni sa kojima smo se razišli. Jer mi kao skupina koja inša Teala ide srednjim putem i namjerno kažem inša Allahu Teala jer nema sumnje da mi muslimani iz Europe, da smo mi, ko što kažu Arapi, da je naša dava fil mehed, naša dava je u kolijevci, još mlada, još je na odgoju. Mi znamo da neki kažu, ja sam 100% na ispravnom putu, jer ako kažem inša Allah, onda je to dokaz da nisam ubjeđen u ono što pričam. Ne, Allah. Ako kažeš u osnovi, ja sam musliman, inša Allah, to je zabranjeno. Možda reći kaže, ja sam 100% musliman, u to nema sumnje, ali da li sam mu'min, da li sam bezgrešan, da li posto shvatam sve tekstove onako kako treba shvatiti, a? Onda kaže, molim Allaha da ih shvatamo, inša Allah, ispravno, jer vrijeme je pokazalo da se dosta tih stvari nije shvatilo, da se, dakle, nije shvatalo ispravno. Međutim, Allahova te barem tada milost je to da smo mi ta skupina, inša Allah, koja je ostala na sredini, odnosno koja je išla pravim putem, niti je pretjerala u nekim stvarima, niti je, niti je popustila i, i, i poklekla onda kada je postalo teško. ila bila. I mi smo bi izni lahi ta'ala ta skupina i kažem, hvala Allahu te bareke koji nas nije iskušao s tim da ubijamo one muslimane koji su se razišli s nama. I kažem, to je samo Allahova milost. Jer razmislite da smo mi sa ove dvije skupine i sa jedne i sa naše druge strane koji su pretjerali ili poklekli da smo bili u zemlji rata. Da smo se našli sve tri skupine zajedno u zemlji rata. Svi naoružani do zuba. Koliko bi samo muslimanske krvi poteklo. Samo, dakle, sjetite se tog detalja. Međutim, Allah te barek nas nije iskušao. I molim Allah te barek da nam podari sabur, da i dalje ustrajemo, da molimo Allaha da nam podari ispravno shvatanje vjere. Ako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kojem je Allah obećao džennet i obećao oprost svega onoga što će se desiti, ako se desi, ako je on se bojao subhanallah za svoju uputu, pa je Allah, poslani, Allah da na svakoj seždi molio Allahume ja mu kulub, o ti koji okrećeš srca, zebit kalbi ala dinik, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Ako je on to, alihi salatu veselam, govorio, kako onda treba stanje da bude s nama? Da govorimo, ja sam posto na ispravnom putu, ja posto ispravno tefsirim ajeta Allaha dželevala, ja posto ispravno svačam hadise koji su preneseni. Ne, nego kažeš inša Allahi, inša Allahu ta'ala da sam ja taj koji ih svata. Molim Allaha da budem ja taj koji ih svata. Molim Allaha da budem ja taj koji neće ubiti muslimana zato što se sa njim razišao već je samo sa njim. Jer pokazalo je vrijeme da mnogo, mnogo je onih Alhamdulillahi Rabbil Alimin, koji su, iako si se razišao sa njim, stali su na pravu stazu. A ti ako si pravedan prema, samoj, prema samom sebi, i ako si pravedan od ljudi koji su pravedni, subhanallah, onda ćeš priznati sebi da si tekako puno imao grešaka. Pa si rekao, ja sam u jednu ruku bio isto kao ovaj. Ja sam bio pokleknuo, pa sam se približio novotarima. Ili da kažeš ja sam bio pokretno pa sam se približio onima koji pretjeravaju. Ali opet mi se Allah smilovao. Pa sam ostao na, na pravoj stazi, na stazi kitaba i sunneta. Dakle, moraš i tekako sebe da uporediš sa ovim skupinama. I da moliš Allaha te bare tada da ih uputi. Jer ako moliš Allaha da uputi kafira, zar nije preče da Allah uputi te ljude koje mi ne tekfirimo? i ne smatramo nevjernicima. Osim, dakle, ovo govorimo o ljudima koji imaju novotarije, a, a ne o ljudima koji su učinili kufr ili širku u kojima nema opravdanja. Dakle, njihova situacija je jasna. Oni su nevjernici, dakle, ne govorimo o njima, već govorimo o onoj braći ili onima koji su se priključili jednoj ili drugoj partiji, kullu hizbin bima ledihim ferihun, svaka stranka radosna je zbog onog što ima kod sebe. Bilo koga od njih da uhvatiš, da se raspravlja sa njim, on je radosan zbog onog što ima kod sebe. Misli da je na nečemu, a on je na batilu, vallahi ladinu. I ako saburiš na keafiru i davetiš ga i moliš Allah da ga uputi, ovi su koji su dojuče bili s tobom u safu, pa su ili obrijali brade i skinuli ženima, ženama nikabe, ili otišli u drugu krajnost pa proglasili sve muslimane nevjernicima, a? oni su preči da saboriš sa njima i da moliš Allaha te da ih uputi je ovo bare Mi smo, islam, ehli sunet je, subhanallah, je din milosti. I mi imamo milost prema muslimanima, subhanallah. Pogriješio, nije on učinio namjerno grijeh. Jasno je kada čovjek namjerno se napije alkohola, pa ga halifa kazni. Ali ovo je stvar ljudi koji su došli i pomutili vodu i onda se miskini napili te mutne vode. I zatrovali se virusa i šta ti ja znam, koje kakvih bakcila. Svatate ovo i nije ni čudo što danas neko dođe tebe smatra nemernikom. Mi ga ne smatramo kafirom ako on tebe smatra kafirom. Niti onog koji eventualno brani neke novotare da ga smatraš zbog toga kafirom, ali pod uslovom da nije učinio kufr, veliki kufr ili pod uslovom da nije stao na stranu kafira u borbi protiv islama i muslimana, onda nije ti više, brati, nije opravdan. Svatate ovo, bare kalahu. tiku još jedna stvar koju sam htio da kažem, često braća, kada govorimo ovo, o ovome, da li je dozvoljeno da, da dobiješ za kafira ili za nekog od tih koji su zglajzali? Ha? Da li je dozvoljeno da mu kažeš, molim Allaha da ti podari najljepše na Dunjaluku? Da li je to dozvoljeno? Mi znamo da je dozvoljeno da mu kažeš, molim Allaha da te uputi. Ha? Dozvoljeno da mu kažeš, molim Allaha da ti podari najljepše na Dunjaluku, ili da te nagradi najljepšom, najboljom nagradom na Dunjaluku, ali pod uslovom da ti je nijet da to najljepše, ta najveća nagrada, da je to uputa Islama. Jer je to uistinu najljepša nagrada od Allaha te barek vetara. Ako to misliš, radi dave, uhvatiš nekog od ovih naših kafira, pa mu kažeš učiniti neku uslugu, pa mu ti kažeš molim Allaha te barek da te nagradi najljepšom nagradom sa nijetom misleći na uputu Islama, njemu bude drago. Često braće, dakle, pogrešno ovo shvataju, pa mu kaže, dakle, on ti učini neku uslugu, ti mu kažeš hvala, ili Allah je hdik, ili mu kažeš ono, molim, Allah te uputio, i čovjek se uvrijedi, shvatate. Ali čovjek radi dave, kaže, molim Allah da ti podari najljepšu nagradu na dunjaluku, misli se šta? Misliš ti uputu Islama. I to i tekako treba, inša Allah, da da koristimo. Ali ako mu kažeš, molim Allah ti podari najljepšu nagradu na dunjaluku, misleći nešto drugo, kako Allah te baretana može njemu najljepšu nagradu da podari mimo upute? Ne postoji. Ako mu podari metak, ako mu podari dunjaluk, svakako će u džahene otići, ništa mu to koristiti. Neće, svatate ovo barek Allahu, barek Allahu fikum. Bićemo sa Allahom te barek dozvolom, iako u zadnje vreme, dakle, Allah i često razmišljam baš o ovoj temi. Dakle, razor među muslimanima, i ne miješanje srednje skupine u probleme među muslimanima. Wallahi. Također ashabi kada vidimo, mnogi od onih, od tabijina koji su živjeli, najviše su oni učestvovali u borbama muslimana jedni prema drugima. Svatate? I također ulazi, dakle, ovdje opet ta mesela tekfira, koja je jedna od svijetih stvari u islamu. Sveto, dakle nešto što je dio islama, taj tekfir. Ako ga pogrešno shvatiš, onda ćeš kafire smatrati muslimanima i tvojom braćom, pa ćeš stanuti na njihovu stranu, pa će te neko od muslimana ubiti i ti ćeš biti u džahennemu. Svatate ovo. A ako budeš sa druge strane opet pogrešno shvatio, ubijat ćeš muslimane i opet, će, opet ćeš otići u džahennemu. Zato jer si ubio muslimane, smatrajući ih nevjernicima. Zbog toga je ta stvar toliko bitna da se nauči. Da se dobro nauči. Svatate ovo barek kalautikum I ta mesela ili može da bude uputa od Allaha, ili može da bude ova fitna o kojoj sad mi govorimo. I vallahi svako onaj koji je razuman i koji prati samo ovaj raz, razor među muslimanima, može da vidi tu meselu koju jedni nisu htjeli da nauče, a drugi su je pogrešno naučili. Svatate da vidi kako ova, ova, ovo pitanje, ova mesela, iako je sveta i jedan od šerijetskih propisa, jedan od propisa koje je Allah te barek objavio iza sedam nebesa, kako može pogrešno se shvati i da se iz upute pretvori u fitnu i u razdor i u ubijstvo. La haule ve kuvete illa billah. Da vas Allah te barek nagradi uh, za slušanje uh, i za sabur. Iako, dakle, nismo planirali da držimo nikakvo predavanje, htjeli smo da se najdemo i da idemo. Ali ovo je stvar o kojoj stalno treba da razmišljamo. Wallahi ladiku. Dakle, da sebe smatramo ashabima koji... Dakle, ashabima Allahovog postanika. Ne da smatramo sebe ashabima, dakle, u tom smislu, već da pokušamo da se poistovjetimo sa njima, da onda kada je došla, došao razdor među muslimanima, da su bili ti koji, koji štite muslimane, koji krv muslimana smatraju svijetom, a da nisu oni čija krv, dakle, kome krv muslimana apsolutno ne znači ništa. Proglašiš ga nevernikom, onda ga ubiješ zato što je kafir. Zbog čega? Zbog tog pogrešnog satanja tekfira. Ili sa druge strane, staneš na stranu kafira i ubijaš mu'mine smatrajući ih haridžijani. Svatate ovo. La haule vela kuvete I jednu i drugu stvar imamo i vidimo je svaki dan. Wallahi, i jednu i drugu stvar smatramo i vidimo je. Samo što je Allahova milost pa ovi što tekfire muslimane nemaju oružje. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja? Dok ovi drugi koji su gori od njih, oni imaju oružje, oni su sa kafirima. La haule ve la Oni imaju oružje, imaju snagu, imaju vlast i, i vidimo često, subhanallah, da čovjek zbog njegovog pogrešnog svaka, svatanja Allahove vere, sigurno se čuli za ovog studenta, miskin, subhanallah, primljen u Medinu na fakultet i postali mu vizu us dole u Bosni. I napravili mu da se vrati, da je on ne dobije. Pa opet, opet mu napravili fitnu, Jara Bilalemin. Na kraju je brat napravio da mu viza stigne u Egipat. I konačno kad je dobio vizu i i kada je došao na aerodrom u Saudijsku Arabiju, uhapse ga Saudijici prije neki dan. Uhapse ga i dobije proglašenje državnim neprijateljem i dobio je doživotnu zabranu za ulazak u Saudiju, ni na hažne ne smije a kamoli na umru. Svatate, zbog koga? Zbog ljudi koji njega smatraju Haridžijom, a koji Saudijsku vladu smatra, dakle, validnim šerijetskim vladarima i vođama. Zar ovo nije očita zabluda? Ovo je to pogrešno shvatanje ovih mesela vezano da nekoga smatraš svojim bratom ili da ga smatraš svojim neprijateljem ili neprijateljem Islama la haule ve la illa billah. Dakle, najvišu fitnu koju su doživjeli doživjeli su oni koji nisu htjeli da uče. To su dvije struje. Čovjek koji nije htio da uči i čovjek koji je naučio, međutim bio je ohol. Uzoholio se, nije bio zahvalan Allahu, pa ga Allah te barek tada odveo u zabludi sa jasnim dokazima. Svatate ovo barek Allahu I vallahi za ovo imajte kako puno primjera. Ne smijemo da budemo ljudi koji ne uče Allahov dinu i ne smijemo nikako da budemo od onih koji su naučili, pa su se nakon toga uzoholili. La haule ve la ila bila. Molim Allaha subhanahu ta'ala da nam podari ispravno znanje i molim Allaha te ta'ala da nas sačuva od oholosti. La haule ve la ila bila. Da vas Allah tebara ta'ala nagradi za slušanje. Ako ima neko neko pitanje ili želi nešto da kaže, evo mu mikrofon. I može inšalav ta'ala da kaže, barek u fikum. عنا وما للنوم فيه مذاق سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق سيان عندي svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba Put Vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. je rekao neće kazniti narod sve dok im ne pošalje, sve dok im ne dođe znanje. Tebi je došlo znanje, pa si ti okrenuo leđa, što znači? ovo kazna ti je blizu. Neka znaš, jer ti Allah prijeti pa kaže Ako se oni okrenu, Allah će ih bolnom kaznom kazniti i na dunjaluku i na ahiretu. Subhanallah. وَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصِيرًا I oni neće naći niti nekog pomagača koji će im pomoći, odnosno zaštitnika koji će ih zaštititi od te Allahove kazne, niti pomagača, zaštitnika ili pomagača. Neće naći ni jedno, ni drugo. النصر في حسنيه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا أو الشهادات تحينا وتسعدنا والحسنان هما في الدهر نجوانا في كل أرض لا أنام فغات وقد ودا دامها الوردي وكفانا لم يبكها أحد والدمع رخصنا يزجى ويبذل تعبيرا وتحنانا لم يبكها أحد والدمع رخصنا يزجى ويبذل تعبيرا وتحنانا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح إعصارا ونيرانا نادى الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتاب الشهيد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovana braćo, barek Allahu fikum. Da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi one koji su nas ugostili ovom akikom i da im podari svaki bereket inša No O čemu bih volio večeras na lautala da, da govorim i da, da vas posjetim jeste jedna stvar, jedna pojava koja se odavno pojavila među muslimanima, da kaže među braćom. Ja? I to ću da, da koristim taj termin. Dakle, pojava dakle, koja se pojavila među braćom za koju vi imate sigurno možda i više primjera od mene, a to je upuštanje vjeri. Dakle, danas nećemo govoriti o onima koji su u osnovi, dakle, na batilu, koji u osnovi imaju pogrešno dakle, svatanje Allahove vjere, oni koji u osnovi, dakle, pogrešno tumače Allahovu knjigu i sunet Allahovog poslanika, već govorimo o onima i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj govor koji ćemo ovdje spomenuti da bude isključivo ima Allaha te barek ta'ala i molim Allaha te da nas ne iskuša sa ovim u koje su upala mnoga braća, to je šta, šta rekao smo, popuštanje u vjeri. Dakle, mnogo braće ima koji su, i to se, dakle, tako smije reći i treba se isto tako govoriti. Dakle, niti je to nekakva mudrost u vjeri, niti je to nekakvo, jel, šta ti ja znam, išlo mu objava s neba, la je tina bila, već se to zove čisto popuštanje u dinu. Koliko braće znate, subhanallah, koji je nakon što imao, dakle, recimo, to banalan primjer, dugu bradu i pozivao u to i maltretirao drugu braću, kad jednog dlaku iščupa, on ga fata ga po čoškovima i maltretira ga zbog toga što je skratio bradu koliko je takvih koji su skratili brade. Kada bi mu postavio pitanje zašto si to uradio, ne bi znao da ti da šerijetski ispravno opravdanje. Dakle, šerijetski odgovor ne bi znao da ti. Ili je zbog ovog, ili je zbog ovog, ili, ili bi rekao pusti me i tako dalje. Tako. Ne, bi, ne bi znao da ti donese šerijetski ispravno opravdanje. Ili koliko je samo stara. ja znam dosta da nabrojim na prstima, koje su nosile nikad i koje su bile primjer drugim sestrama, koje su bile faktički dajike, daje bile te sestre, subhanallah, drugim sestrama da upoznaju taj sunnet Allahovog poslanika ili vađi, ala a, kao sahih, jel tako? Koje su pozivale druge sestre u to i koje su bile primjer žrtve a, i podnošenja tog tereta, jer u našem vremenu se može na, nazva teret, osim kome Allah subhanahu ta'ala taj teret učinio slašći, je tako? A? Vidimo te koje su do bile dajke, koje su bile primjer čvrstine i lijepog primjera subhanahu i koje su bile us, usva i kudova, kako se to kaže, uzor drugim muslimankama, kako su taj nikab skinule. I ako pitate šta je razlog toga, šta je razlog, šerijetsko validno opravdanje, ehle vasere, nema nikakvog problema. Nema problema. Ili čovjek ušišao brod, ili čovjek, šta ti ja znam, promijenio sa, svoj život. Život koji je išao životom, dakle, jednog sunije, život po u život u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, to se, to se promijenilo. Čovjek misli da je omudreo, ali to se ne zove nikakva mudrost, mi se to zove popuštanje u vjeri. La haule vela kuvete bila. I nema sumnje da čovjek kada počne da se okreće šerijetskim propisima. Bez obzira o kakvom se propisu radi, bitno je da si ga ti spoznao i da ga znaš. Ha? Dakle, ne govorimo o ljudima koji ne zna neke, nema znanja o nekim šerijetskim propisima i upadne u grešku iz svojeg neznanja. Ne govorimo o tome. Inša Teala, naravno i takvi imaju svoje stepene, ali mi govorimo dakle o onima koji su opravdani inša Teala, jer su počinili nešto jer nisu znali, je tako? Ha? Dakle, to je tema o, neznanju ili o obaveznosti sticanja znanja. Ali naša tema je o ljudima koji te stvari znaju, koji zna te stvari, koji je te stvari naučio, koji je nekad u njih pozivao, koji je nekada bio član te karavane koja ljude poziva i daveti, koji je te stvari ostavio i okrenuo leđa, iako su mu ti šerijetski propisi poznati i jasni. Koliko imate primjera za to? Samo se setite. Allah ima primjera naše braće koji su bili sa nama, dakle koji su, Allah nema više. Njih imaju dvije vrste. Oni koji se sad bore protiv onoga što su govorili i protiv onih koji su bili na, koji su na onome na čemu je on nekad bio i oni koji su se jednostavno povukli ne diraju nikoga. Međutim, popustili su uvjeri. I jedna i druga verzija, oba dvije su na stramputici bez imalo sumnje. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku koji se okrene, koji okrene leđa šerijaskim propisima. Rekao smo, to počinje sa običnim stvarima. Napusti jednu stvar, pa napusti drugu stvar i onda postepeno počinje da napusta šerijat za koji zna, šerijatske mesele, stvari koje je spoznao počinje da napusta jednu po jednu. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala takvim ljudima onima koji se okreću, kaže وَإِن فَإِن تَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Ako se oni okrenu, ako okrenu, dakle sa jasnim znanjem, Allah subhanahu wa ta'ala nije htio da kazni Kurejšije. Nije htio da ih kazni. A? Zašto? Zato jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولًا Mi nikoga nismo htjeli da kaznimo. Sve dok im poslanika ne bismo poslali. poslali. A? Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala mnogi od nas neće da kazni zbog nepoznavanja nekih širijetskih propisa. Dakle, osnovu vjere, osnovu teuhida, značenje la ilaha illallah i njegova dva rukna kufru da u i imanu Allaha te bareke to je osnova naše vjere. I to mi svi znamo i kod toga nema opravdanja neznalica A? Međutim, govorimo o drugim stvarima. Svatate ovo, bareka u fikum. Brat je, dakle, te stvari su mu jasne ali on je okrenuo leđa, iako te stvari zna. Allah je rekao, neće kazniti narod sve dok im ne pošalje, sve dok im ne dođe znanje. Tebi je došlo znanje, pa si ti okrenuo leđa, što znači? ovo kazna ti je blizu. Neka znaš, jer ti Allah prijeti pa kaže Ako se oni okrenu, Allah će ih bolnom kaznom kazniti i na dunjaluku i na ahiretu. Subhanallah. وَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصِيرًا I oni neće naći niti nekog pomagača koji će im pomoći, odnosno zaštitnika koji će ih zaštititi od te Allahove kazne, niti pomagača, zaštitnika ili pomagača. Neće naći ni jedno, ni drugo. I danas vidimo često, brat poklekne na iskušenjima koje svakodnevno ima zbog tog suneta kojeg on prakticira i nosi u životu i pokušava drugim ljudima da ga pojasni i bude daja, tako, pozivač Allahov din, svojim životom la haule vela kuvete ila bila. Svojim ibadetom, svojim ahlakom, svojim ponašanjem, svojim izgledom. To je dava. Nije dava da čovjek drži dersove i tačka. Dava je da čovjek svojim ahlakom i svojim radom i svojim ibadetima, dakle, da živi islam. To je dava la haule vela ila I vidimo da mnogi nisu mogli da podnesu ovaj, ovaj teret. Iako ako se setimo istih tih takvih, bili su primjer za čvrstinu Laha haule vela kuvete bila. To se u većini slučajeva desilo onima koji su bili i tekako sigurni u sebe. Bili su sigurni u sebe. Bili su sigurni da su oni neko i nešto. Laha haule kuvete ila bila. A vi možete da posvedočite, nećemo govoriti imena, da je mnogo tih takvih koji su okrenuli leđa, iako imaju znanje Laha haule kuvete ila bila. Svatate ovo. Hamdulillahi, rabil alemin. <clears throat> Druga stvar, nakon okretanja od određenih pitanja u šarijetu. dakle mi smo spomenuli samo dva, kraćenje brade bez razloga i skidanje nikava bez razloga. A? Neću uopće da govorim onima koji ovaj, spo, ostave namaz, jer za to ne postoji razlog. A za kraćenje brade ili za skidanje nikaba može da postoji razlog, je tako? jer može da postoji? Može da postoji, međutim, naša situacija danas apsolutno ti ne dozvoljava da to uradiš. Jer niko ti ne brani da pustiš bradu. Niko te ne udara zbog nikaba, nećeš biti zatvoren zbog nikaba, nećeš biti maltretiran zbog brade. Znači, ne smiješ to da radiš. Ako bi sve ove stvari postojale, onda bi biti, mi bi ti našli u telo opravdanje. Pa bi rekli, čovjek se boji za svoju sigurnost. Opasno živiti ovdje u, ovom kraju sa bradom možeš glavu izgubiti. Svatate? Subhanala, ako sada u ovom trenutku nije ti hladno, nisi gladan, nisi žedan, niko te ne maltretira, niko te ne lovi, dakle nije otvoren lov još na nas u pravom smislu žačenja. Ako sada ne možeš da se držiš suneta, pa kako će se držati vjere onda kada nas budu pravo lovili i pravo ganjali. Onda ima da ostaviš i namaz, ima da ostaviš, sve ima da napustiš radi, ako sad ne moš, subhanala, kada si bezbedna kada si, i naravno dava je uvijek bolje funkcionisala u bezbjednosti. Jer ljudi su mogli da idu po džamija, da slušaju lahov din, da slušaju predavanja, samo je bio uslov šta? Da pozivači budu ti koji ispravno pozivaju vjeru. I da su oni čvrsti, da su oni ti koji, koji se ne boje kada se Allahove vjeri radi, koji se ne boje nikoga osim Allaha te barek vetala. Dakle, ne boje se nikoga da kažu, da kažu istinu, pa puklo kod puklo. Svatate ovo. I to je ono što Allah isto od vas, koji ste isto daje, traži. Kada pozivate Allahov din, vi, vi svi smo mi daje. Onda mora da ti jedna stvar bude jasna, to je da si ti samim privatanjem la ilaha illallah, da si sve tagute na dunjalu koji izazvo protiv sebe. Svatate ovo. Tagut je onaj koji su ljudi, kojeg su ljudi uzeli mimo, mimo Allaha za božanstvo. To je tagut. To vam je jasno. I ti kad kažeš la ilahe, a? ti si rekao nema Boga ila Allah, osim Allaha. Dakle, a tagut, dakle da bi bio tagut, moraju da ga ljudi obožavaju i da mu se pokoravaju, da ga slijede, a on da bude zadovoljan s tim. Zbog toga je tagut. Svatate? Dakle, da bude zadovoljan da ga ljudi obožavaju, da, da mu se apsolutno pokoravaju i da ga apsolutno svemu stijede. To je tagut. Ako je on zadovoljan s tim, onda je tagut. Ako nije zadovoljan sa tim i bori se protiv toga, onda je musliman, kao što je Isa kojeg ljudi obožavaju, ali on nije zadovoljan s tim. Zbog toga i za njega ne kažemo da je tagut. Svatate, ti kada si rekao nema Boga osim Allaha, subhanahu wa ta'ala, znači nema pokornosti nikog, nikome, osim Allahu niti ima obožavanja ikoga osim Allaha, niti ima slijedjenja ikog osim Allahovih propisa. Samo se to, svatat, kad si to rekao ti si svim tim tagutima koji jedva čekaju da im se ljudi obožavaju, da im se prepuste i da im se poklone i da im se, e, kako se kaže to, predaju, da im iskažu svoju predanost, ti si njima stao u lice i rekao ovo što vi radite, to je sve x, ništa, to od toga nema. Ja vam se suprostavljam. Jer ja svedočim da ste vi batin. I svedočim da ste vi u kufar. I svedočim da ste vi u džehennem. I čim si ti to rekao, ti si sve tagute izazvao protiv Sve na dunjaluku tagute izazvao si protiv sebe. Jer si se ti zavjetovao da ćeš protiv njih govoriti. Zavjetovao si da ćeš ljude pozivat, nemojte tamo, otićete u džehennem. A? Zavjetovo si se, a? Da ćeš se boriti protiv onih koji se budu borili protiv Allahove vjere. Čim si rekao la ilaha illallah ispravno, ti si se zavjetovao, alas od danas između vas i između mene nosio se la ilaha i vas ta guta je počela borba. I mržnja, i samo gledamo ko će kome veću spletku da napravi. Ili vi meni, ili ja vama. Oni pletu ovaj, spletke, a Allah njima pravi spletke. Wallahu khairul makirin, jer je on naj, taj koji najbolje spletke pravi nevjernicima. Svatate ovo bare kalafikum. Ti muslimani, ta naša braća da jela Allah uputi, koji su bili švrsti, žestoki, povukli su se baš što onda nisu ovo shvatili lako kako treba. Shvatili su tu osnovu, alhamdulillahi rabbil alamin, da ibadet pripada Allahu. I da svaki drugi ibadet upuće nekom drugome, da je širk i da je tim čovjek nevjernik. Međutim, ove stvari, da će biti teško, to nisu shvatili. Ali mi kojima, alhamdulillah, kažem, teško je svakome osim kome Allah subhanahu ta'ala olakšao. I nama je Allah olakšao. Hamdulillahi rabbil alemin. Ali šta ti garantuje da sutra ti nećeš postati ko on? Da ćeš pokletnut, da ćeš popustit, pa će reći, je onaj s onim širokim, kratkim gaćama što je ganjao ovde, ljude po mešćidu, nema ga više, šta je bi? Prijetili mu da će ga izbaciti s posla i on te su levijske. La Zar nije to mogućnost? Allah te iskušava sa onim sa čim si se ti ponosio, oholio, a nisi u isto vrijeme zahvaljivo Allahu te barek na toj uputi koju ti je dao la haule vela kuvete bila. Nakon ovog okretanja od vjere dolazi druga stvar, a to je upadanje u grijeh. Jer tako? Čim se okreneš od vjere i ne, nešto što znaš da moraš da ga radiš, ne radiš ga, a nemaš opravdanje da ga ne radiš, odmah upadaš u grijeh sa tim, jel tako? A? Zar nije tako? Naprimjer, ne možeš da klanjaš stojeći. Klanjaš sedeći, jel tako? A? Imaš opravdanje, noga, noga ti je slomljena ili si bolestan i tako dalje, tako dalje. Međutim, ako budeš klanjao sedeći, a? A nemaš opravdanje za to, znači da si upo, upo si u grijeh. Svatate, ostavio si nešto što si radio i znao si dokaz i šerijata za to da ti je obaveza da radiš po tome i da se boriš za to i da ga pojašnjavaš drugima, kao što kaže Šeji Muhammed Ibn Dulahab, jedan od uslova ubjeđenja, dakle, u, dakle, znak da si ubjeđen u to što pozivaš, jest, što radiš, jeste da pozivaš u to. Ja? Jesi li ubjeđen da je Muhammedova, ali salatu sram uputa jedina, ispravna uputa? Ako si ubjeđen, onda moraš druge pozivati u to. to. Dakle, to je jedno od znakova tvojeg ubjeđenja ubeđen si da je ovo ispravno, jedan od znakova da si 100% ubeđen jeste da pozivaš u to i da se žrtvuješ. I fasovaćeš. I zatvorit će te. A ti ne, ne, ti ne popuzaš i dalje pozivaš ljude u to. Zašto? Jer si ubeđen. Tako vam Allah uzmite koliko je onih, kako se zove oni, proleteri, pioniri, partizani, komunisti. Koliko je njih izginulo zbog ubeđenja da je to to. Ubeđen da je to to, kinem za petokraku. Nema baci bombu. Jel tako ili nije? Zašto? Poginuo je zašto? Zato što je bio ubijeđen u taj komunizam. Zašto danas idu krstaši u Irak? On zna da će biti ubiven. Dakle, nisu svi među njima, među krstašima, nisu među, svi među njima drogirani. Ima među njima drogiranih. A? Drogiran, otišao ljubav za Dunjalukom, otišao tamo, ne bi li šta zaradio da se vrati, da živi u Ameriku dobar život, je tako? Ali puno je njih koji su i takako hrabri među krstaškim vojnicima i koji su ubeđeni u, da je Isus Bog koji i koji su ubeđeni ako bude ubiven od strane muslimana da će otići u, raj. mnogi od njih to rade. Prvi krstaški ratovi koji su bili protiv muslimana u Šamu. Koji je glavna uloga, koji je glavnu ulogu odigrao za te ratove? Krst, crkva izašla crkva na ulice i pozivala ljude u raj. Idite i borite se protiv nevernika u Palestini, u Šamu, to jest muslimana. I ko od vas bude ubiven, ide u raj. A ko od vas pobjedi, vratit će se sa, plijenom. Za kojeg, dakle, nije ni sanjao da će se toliko obogatiti. I ljudi su svi hrnili jedno od tog dvoje da zaradi. Zašto su bili ubeđeni, Vjerovali crkvi, vjerovali popovima, a popovi ih odeli u dženem. Svatate ovo. I ti, ako vjeruješ i 100% si ubeđen, onda znaj da je Dunjaluk, Dunjaluk nije džennet, braćo. Dunjaluk je suprotan dženetu. U dženete neće niko zaustavljati na granicu. U dženet niko neće tražiti tvoja žena skine nikad U dženet neće niko ti vikat vidi ga terorista ovo ono. Samo u to neće biti. Mimo dženeta su samo problemi, sekiracija, znoj, krv, žrtva, rad. To je mimo dženeta. A u dženet, u dženet toga ne. Znači onaj koji vjeruje da ovdje neće biti. Ovo nije dženet, subhanallah. Zašto si, subhanallah, popustio? Ako mi daš neko validno pa kažeš, šišao sam radu, hoću da idem, da se priključim vraći, pa kažemo Allahu ekber, pa ti si bez brade bolji nego mi s bradama. Svatate? Ti si bez brade bolji nego mi s bradama. A ti si išao bradu, pitan te zašto? Samo mi reci zašto. Jer, jer jesi neke hadise našao nekog od učenjaka kako neke hadise tumači da se brada smije šišati? Odmah ćemo ti odgovoriti to batil, da se brada ne, ne šiša. Odmah ćemo ti odgovoriti i donijeti govor učenjaka koji su iz prvih generacija. Dakle, to ćemo ti riješiti i hamdulillah nemaš problema s tim. Ako ti šef smeta, pa Allahu ekber, ko, ti te hrani? Hrani li te Allah te barek letala? Ili te hrani taj šef? Ili si se ipak oslonio na svoje ruke, pa si malo mudar, ja sam dobar radnik, a ako ošišam radu naću posao u dobru firmu, čovjek treba da je mudar, moram da hranim ženu i djecu, to mi je šerijatska obaveza. Sve ti je šerijatska obaveza. Ne zna se koje je preče, Moraš sve što se šerijata tiče da radiš, Allahu ekber. I ne možeš to da praviš to, moram da hranim ženu i djecu, ako pustim radu, neću, ima čim da ih hranim, a ovo mi je šerijatska obaveza, ovo je manja. Ne, ne, ne, ne. Pridržavaj se Kurana i Suneta. Rizk će od Allaha doći. Jer Allah subhanahu wa ta'ala obećava obskrbu pa kaže: وَمَنْ يَتَكِ اللَّهَ Allaha yaj'al lahu Ko se Allaha boji, on će mu naći izlaz. "Wa مِنْ min haythu la I obskrbit će ga odakle se i ne nada. Tvoja stvar je samo da se bojiš Allaha i da budeš pokoran i da slušaš i da radiš. Sve ostalo nije tvoja briga, nije tvoja sekiracija i ne treba da ti bude sekiracija. La haule vela kuvete illa billah. <clears throat> I ovdje, dakle, kad govorim o ovoj sekiraciji, ovo je isto jedan od razloga zašto su mnoga braća popustila u vjeri. Baš zbog ove sekiracije, a to je kako se a, kako Allah s.w.t. u Koranu kaže, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا Nemojte gubiti snagu, nemojte malaksati i nemojte biti žalosni. A? فَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ Vi ćete biti pobjednici ako budete pravi vjernici. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون in kuntum mu'minin. Nemojte gubiti snagu, nemojte se, nemojte malaksati. Sigurno je put težak. Wallahi pričaju, neka braća koja su bila u Čečeni, dakle, sa Hatabom. Kažu, Wallahi ima Rusa. Wallahi ne interesuje ga da pogine. Kaže, uskoči Rus u rov muđahida i bije sve redom. Briga njega. Da ga ubiju, da ga, ma, rabar. Subhanallah. Neće da popusti. Neće da se, nema popuštanja. Uzmite nemačke vojnike u Africi koji su izginuli za vrijeme drugog svjetskog rata. Koliko ima Nemaca koji su, dakle, sa Britanijom koji su ratovali za vrijeme drugog svjetskog rata? Sve su to bili ljudi poput, poput čelika. Svatate? Kiša, sunce, pjesak, vrućina, hladnoća. Ništa to njega nije umaralo. Nije. Možda bi se on i vratio kući, neki bi se vratili, ali nisu smeli. Strah od vođe, jel tako? A ti, Allahu ekber, Allah ti prijeti samo u slučaju da činiš grijehe namjerno i da si mu nepokoran. Ali ako nisi ti od, tih koji čini, koji je Allahu nepokoran i prkosnik, Allahu, onda nema ti šta da se sekiraš. Allah tebi obećava nagradu, Allahu ekber. te ovo, nemojte malaksati, nema malaksanja. Ola tehzenu i nemojte da budete žalosni u slučaju nekih gubitaka. Desi se nešto, nemoj da budeš tužan. Vi ćete povjeriti ako budete pravi vjernici. Subhanallah. Danas muslimani, jedno iskušenje, on slabši. Drugo iskušenje, umjesto da kroz iskušenja bude sve jači i jači, da mu samo raste ubeđenje pa da kaže Allahu Ekber, to je to. Wallahi, kada ti dođe jedno iskušenje pa ga ti nadjačaš, tražeći naravno pomoć i podršku od Allaha subhanahu i prođeš to jedno iskušenje. Dođe drugo veće od njega. I se opet ne osvrćeš na svoju snagu i na svoje, kako se kaže to, uh, kvalitete, jel? Nego opet se vraćaš Allahu subhanahu i moliš opet za pomoć i podršku. I opet je Allah olakša da prebrodiš i drugu to. I tako ide sve do kraja. I to je ta razlika u stepenima, dakle stepeni u džennetu. Koliko si se ti nosio sa problemima na Dunjaluku i bio si pokoran Allahu subhanahu pored svega što te ono što se kaže a, tralo, tralo jeste. A? Sve te tralo, opet si se ti nosio sa svim tim i ostao si pokoran Allahu i ostao si vjeran Allahom poslanik sve do kraja. Subhanallah. To je, to je poenta i to je taj stepen među muslimanima na ahiretu. Svatate ovo, barek Allahu, barek Allahu fikum. Subhanallah. A, kad govorimo o ovoj hrabrosti, dakle kako čovjek treba da bude hrabar, treba da bude hrabar poput današnjih dakle, boraca na Allahovom putu. Današnjih daja, dakle, daija teuhida. Kad kažem teuhid, šta znači teuhid? Teuhid znači borba protiv taguta. Svatate? Teuhid znači Allahova subhanahu ta'ala, dakle, to je ne, neminovno, to dolazi samo, dakle, odmah za ovim drugim. Kad kažeš ja sam uvehid, znači obožavam samo Allaha, samo se njemu pokoravam i samo njegove naredbe slijedim. Ko ti je donio tu vjeru? Muhammed sallallahu alaihi veseleme. Samo to, mimo toga nema ništa više. Halas. Znači, teuhid znači borba protiv svih taguta. Borba protiv svega mimo ovoga što je halas. Suprotstavljanje, borba i nemamo mi ništa više zajedničko. Svatate? E ti današnji koji to rade i mi vi, njih vidimo kako, što oni kažu i kako kažu. Poznati stihovi kada, dakle, kada kaže pjesnik Eruna batšekum heja aruna. Pokažite nam našu, vašu snagu. Hajde pokažite nam je. Uetišu uemla u minna suđuna. I izađite, isprsite se i napunite zatvore nama. Pune zatvore napunite nama. A? Wa azuna bi kulli kuvin ledejkum. I mučite nas svom snagom koju imate. U ezidu nafa inna sabiruna. I na to još dodajte tog te, kažnjavanja, ali mi ćemo i dalje saburati ala derbil džihadi lena sebatun, mi na putu džihada smo čvrsti i postojani. A? Bihamdillahi munđil mu'minina sa hamdom Allaha i hvala Allahu koji spašava mu'mine. Bihamdillahi munđil mu'minina se nemdi rugme dikil hali hatta je mi za Allahu minna sadiqina. Dakle, hvala Allahu koji štiti i spašava svoje mu'mine, mi ćemo ići ovim putem čvrsto, bez obzira koliko teško bilo i koliko situacija bila teška, a? Hatta je za Allahu minna sadikina, sve dok Allah ne bude među nama odvojio one koji su iskreni. A? Pa poslije kaže pjesnik, Ela min mubligin anna tugaten, ala erdil džezirati hakimina, bi enne sujufena muta wa len jugmedne hatta يرتوينا ima li iko ovdje da prenese tagutima na arapskom poluostrvu, a? koji sude na arapskom poluostrvu, da su se naše sablje užednjele i da ih nećemo vratiti u korice sve dok se dostane na piju vaše krvi. Ima li ko da prenese tagutima na arapskom poluostrvu ovu našu poruku? I tako, uvijek su takvi bili daje i muđahidi. Jer nema ništa jednostavnije nego da dobiješ probleme zbog islama. A dobit ćeš probleme zbog islama sve dok budeš ispravno prakticirao i dok drugi, druge budeš pozivao u to. ako se sakriješ u mišju rupu i kažeš ja nemam više snage za ovo i kažeš valahi pobiše muslimane, tužan, nikakav, subhanallah, pa zar tijela ne kaže fe entumul aleun, vi ćete nadvladati, vi ćete nadjačati, in kuntum mu'minin, ako budete mu'mini. I samo se seti koliko je muslimana do sad poubijano. Koliko je muslimana izginulo. I to je uvijek bilo. Oni muslimani koji su prije izginuli, koji su prije izginuli za ovih 1430 godina, koliko je njih bilo, samo se, samo razbici koliko je njih bilo koji su ubiveni, dakle, na putu la ilaha illallah. Wallahi, puno ih je bilo. Ali opet nisu popustili i opet nisu poklekli i dalje su ostali, dakle, na pravom putu, pokorni Allah subhanahu wa njegovom poslaniku i nisu se uplašili i nisu izgubili snagu i nisu popustili subhanallah. Međutim, ovo popuštanje je dakle, toliko prisutno danas kod braće, da brat koji, koji te juče savjetovo da se držiš i da učiš Allahov din i da se da budeš vrst i kada dođe neka, neko iskušenje da znaš da je to iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala hoće da te, da te testira, da te ispita, da vidi koliko možeš da podneseš inšalahu i koliko si, koliko, dakle moliš njega. Ljudi uvijek rešavaju taj problem na neki drugi način, a osnova je tvoja kada ti dođe iskušenje problem da se vraćaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto nam je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an i sunet? Da bi se sa njim spasli, da bi se sa njim izvukli iz problema ta'ala. Allahu sveme kada je kada kada su mušici opkolili, kada su opkolili njegovu kuću, kada je htio da učini hijđru. Šta je uradio? Učio je prvih devet ajata i sure Jasin. Izašao napolje, niko od njih ga nije vidio, subhanallah. A on bio pred, pred njima tako da je uzeo zemlje i posao im po glavama. I produžio je otišao dalje svojim putem. Subhanallah. Dakle, tražio je podršku sebi, gdje? U Allahovoj subhanatala knjizi. Subhanallah. Mnogi ljudi, na primjer, ovo, je dakle samo radi koristi, radi fajde, ostainu bi sabri wasala. Većina ili veliki broj mufesira kaže za ovo ostainu bi sabri wasala. Pomozite sebe, pomozite sebe sa sabrom i sa namazom. Ovo sabr, znate šta kažu veliki broj mufesira, misli se na post. Pomozite sebe postom, imaš problema posti. Ha? Imaš neku sekeru, klanjaj. Subhanallah. Koliko, danas sam spomenuo, braći, dakle, predaju od Hasana, rahima Ulatala, dakle, koju vi znate, kada mu se čovjek požalio da nema ništa. Dakle, nema ni metka, ni žene, ni djece, nema ništa. Šta mu kaže Hasan? Oči kvar, moli Allaha da ti oprosti. Samo kvar. Gdje istikvar? Kak, kakav kvar? Pa gdje su veze? Imaš neku vezu da mi nađem, se oženim neku dobru curu? Ili imaš li vezu kod nekog doktora da mi sredi? Ili zar ne poznaješ ti si šejh? Zar ne poznaješ ljudi iz države ko će mi dati neki kvalitetan posao da zaradim koju paru? Ništa Hasan ne imao ti veza i tih, kako se kažu, te... Jel veze, jel tako? A? Poznanstva, nemaš. Štelu. To je, dakle, nemam ni, ni mjetka, niti imam ženu, niti nemam ništa. Imaš li Hasan, nekakvu štelu da dođem do toga? Kažem Hasan kvar, to ti je, nema bolje štere, nema bolje veze od veze između tebe i Allaha subhanahu wa ta'ala. Istikfar. Nakon određenog vremena dolazi čovjek ima sve. Ima i metka, ima žena, ima djece. Pita Hasana Allahanu poenta, dakle, tog istikvara, što mu je to bio jedini savjet koji mu je Hasan dao. Ništa mu više nije savjetovo. Da li je moguće da mu je Hasan rekao, slušaj, skrati bradu, primit ćete u FOV da radiš. Ili je makni skroz. Ha? Ili nek ti žena makne nikab i nek ide na AMS tamo po tih šta ti ja znam kurseva, sljedećeš ti to. Svatate ovo, La kuvete Kad se radi o, o, imetku, jel mu, rekao, za imetak, hajde radi to da bi za djecu, evo da ti ja sredi ima taj ta cura, ili slaži je nešto, udaće se ona za tebe, nije problem Ne, ne, ne. Nego mu rekao, moli Allaha za oprost, istikfar, samo to, subhanallah. Kaže mu Hasan, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, istagfiru rabbekum innehu kjane gafara. Molite Allaha za oprost, jer je on taj koji puno prašta. Yursili se ma alejkum idrara, on će na vas pustiti Dakle, nebo pustit će, spustit će kišu i bereket sa neba vama. Subhanallah. Uh, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالِمْ وَبَنِينَ I podržat će vas, pomoći će vas sa imetkom i sa sinovima. Ujeđa lekom dženatim, ujeđa lekom anhara i daće vam bašte i će vam rijeke. Samo koja stvar za sve ove dunjalučke ljepote? Na? Šta smo rekli? Allah će spustiti dakle kišu iz koje nešto rađa. To se misli ovdje s ovim ajetom. Jer ima često padne kiša, u propasti sve. Jel tako? Ništa ne rodi. Jel tako? Dakle, spustit će na vas kišu u kojoj je bereket, blagoslov od Allah, te i pomoći će vas sa sinovima, i sa imetkom, i bašte, i džennete. Kada kažemo im sinovi, djeca, Bože, li to bez žena? Ne može. Dakle, to je inkluzive u ovo ulazi. Svatate barek Allah Sve to je popraćeno samo sa jednom, jedna stvar, samo šta? Istikfar. Da moliš Allah, te barek tala da ti oprosti. Subhanallah. Wallahi u tome je, wallahi velika pouka, la haule vela kuvete, illa billah. <clears throat> Naam. <clears throat> La haule vela kuvete, billah. Sljedeća stvar jeste, a, ili jedan od razloga popuštanja u vjeri jeste, da braća, ne, dakle, kako se kaže to, ne nadograđuju svoje, dakle, znanje i svoja djela s tim tom znanju Već se zadovolji i došao sam do tu i halas. Ne smije to da bude. Jer došao si do tu, izlizat će se to. Potrošit će se to. Svatate? Nego moraš stalno da se nadograđuješ. Stalno da, da izgrađuješ sebe. Da stalno samog sebe terbijetiš kitabom i sunetom. Da se trudiš. A? Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَاتَّكُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ Bojte se Allaha, Allah će vas podučiti. A? Dakle, opet se sve vraća na, na bogobojaznost, ali ovdje se radi o jednoj drugoj stvari, a to je šta? Da čovjek stalno nadograđuje sebe, da se ne, ne, zadovolji sa onim stepenom do kojeg je došao i halas, to je to. Jer vidjeli smo, to je i žalosno. Zakala Vidjeli smo da je puno braće koji su do juče bili nas, naši učitelji. A? Zadovoljili su se sa onim što su imali kod sebe. Mi smo njih nekad smatrali u Lemom, učenjacima. Sada ih vidimo da nema od njih ništa. Zašto? Jer su se zadovoljili sa tim i nije htio da se nadograđuje. A mi smo, alhamdulillah, i dalje nastavili da učimo vjeru i da učimo Kur'an, da učimo sunet, da učimo akidu, da učimo fik. I pretekli smo ih. Nema više njihove dave, alas. I to je njima sa teško. Šta ona ima da mi priča, a ja sam prije njega počeo, ja sam prije njega počeo da klanjam. Ja kad sam išao u džamiju, on je bio u kafiću. vas. to je prošlo, jarane moj. Mi nismo se zadovoljili ono, s onim što, što smo uzeli od tebe, već smo uzeli od drugih koji su učeni od tebe. I sve tako dalje, inšalahu tražimo sve više i više i više dok ne dođe smrt, inšalahu Kao što su govorili učenjaci, mal mahbara ili makbara. Sa onom čašicom za mastilo, dakle sa kojom pišeš, jel? Mahbara se zove, dakle čaša u kojoj se drži mastilo i pero. Mahbara, od riječi hibr. A? Ilel mahbara, sve do groba. Dakle, sa knjigom, sa, sve do groba. Halas. Nećeš, ne, ako to od sebi dozvoliš da kaže, e, ja sam dobro došao, naučio sam rasetu Sul na pamet od Muhammeda i Abdu naučio sam 40 hadisa imama Neuvija, naučio sam džuzu Amme, to je sve hajir, to je super. Naučio si tefsir džuzu Amme, hamdulillahi rabbil alemin. Međutim, ako si to uspio da naučiš, pa kako ne možeš da naučiš još više od toga? Ako, ako ti je trebalo 20 godina da naučiš selasat usul od Muhammeda i od Zahaba i 40 nevevih hadisa, kada bi spominjali sa 40 nevevih hadisa, svako od vas ih zna. Možda i ne zna na arapski, ali nije i pojent u tome da i znaš na arapski. Jer ti si daja na bosanskom, a ne daja arapima, je tako? A? Dovoljno da ih znaš na bosanski šalotala. Kada bi sad počeli jedan po jedan, sve ih znate, sve ste ih čuli, Allah zna koliko puta. Džuz zame da počnemo, većina iz ili dosta toga iz džuz zame se zna na pamet. Još tefsir se na to nauči, evo recimo trebalo ti je za džuz zame, za 40 nevih hadisa i za selaset usul, trebalo ti je 20 godina da to naučiš. Što znači da naučiš još 40 hadisa i još jedan džuz i još jednu knjigu iz akide, neki metin, treba ti još 20 godina. Ali nije poenta u tih 20 godina, poenta je u tvom radu. Što si ti tih 20 godina uradio nešto, a onaj koji se zadovoljio sa tim, on je sljedećih 20 godina i dalje samo to ponavljao i nije ništa novo naučio. A ti si se trudio i nisi te htjelo se zadovoljio s tim da budeš na tom stepenu i halas. Nego si dalje radio, učio, učio, učio i sprovodio svoje znanje u praksu. Svatate ovo, kada u Čestim ako po... Alas? Pa mi ćemo najvratnije početi posle ići inšala, te posle namaza. Ali još jednu stvar, inšala te rahajr, molim Allaha da nastavimo ovaj naš govor. Dakle, ovo su sve nasihati u ime Allaha, te barek tala. Molim Allaha da budu u ime Allaha, subhanu tala. Lagad لقد فرض الصامدون أنفسهم في وجه التحدي والطغيان من أجل أن يكونوا خير الرجال في الغد إنهم الصامدون الذين ضحوا من أجل الغالي والنفيس فتحية لهم وللشهداء الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الله ومن أجل الوطن إنها حقيقة الخطوة المتقدمة التي تبدأ من هنا عزمنا كالفرود همة putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautal.com Soba Put Vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelšanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عمن تفارقه Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.